Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alamin, vesela tesala Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, amma ba'd. Iz Umdetul Ahkama došli smo do 185. hadisa, hadisi koji govore o postu na putovanju. Još to jedan, još jedan dva hadisa vezani za tu temu. An Enes ibn Malik radijallahu anhu, ale od Enes ibn Malik se prenosi da je rekao kunna ma Rasulullah sallallahu sallam fi sefer bili smo sa Allahom i poslanikom sallallahu sallam na putovanju fe minna saimu wa minna muftir. Neki od nas su bili postači, a neki od nas nisu postili. Mrsili su na menzilen fi jomin harin. Kaže, pa smo na jedno mjesto ovaj, a po danu koji je bio, koji je bio jako vruć i topao. Wa ekseruna u wa na Dinan, sahibul kisa. Kaže, a većina nas smo bili, kaže, u hladovini, eh, u hladovinu smo pravili su sebi hladovinu sa odjećom iznad, iza glava. Kaže, minna men šems bijedihi. A neki od nas su e, e, pravili e, ovaj, stavljali stavljali ruku iznad glavi čuvajući se od, od vrućine sunca kale fesakatal suvemu wa qama muftirun i kaže, e, oni koji su postili su, kaže, oni su ovaj, pali na zemlju, nisu mogli ovaj, od, od da se, da se kriču. Sjedli su. Vakamen muftiruna. Oni koji nisu postili, ustali su. Fadarebul ebnije. Osakal rikab. I kaže, napravili su nama nastrašnicu. Napravili su nam građevinu iznad nas. I kaže, napojili su e, hajvane, životinje. Stoku. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nepostači, oni koji nisu postili, koji su mrsili, oni su danas uzeli nagradu. To je tekst hadisa, bilježi ga znači Buharija muslim, mutefakun alihi. Hadis o čemu govori? Govori o tome da je e, poslanik sallallahu sallam bio sa skupinom ashaba na putovanju. Neki od njih su postili, neki od njih nisu postili. A poslanik sallallahu sallam podrazumio se da je tu da je e, odobravao jednu i drugu stranu. I oni koji su postili, i oni koji nisu postili. Što narod govori o o tome da je, da je musafir, e, da musafir ima širinije. Ako hoće posti, ako hoće mrsi pa nadoknadi te dane. Ovdje govorimo o Ramazanu naravno. Kaže pa su e, u tekstu Hadisa pojašnjava, znači, e, pa su ovaj, ocijeli na jednom mjestu a, po danu, a bilo jako vruće. Da su odmori, naravno, od, putovanja i zbog, zbog vrućine. Pa, e, znači, pa su zbog te vrućine, znači, pa su zbog te vrućine pravili sebi nastrešnicu iznad glave ili sa odjećom ili sa rukama. Znači, neko bi koji imao odjeću, digao bi odjeću iznad sebe, a neko bi drugi stavio ruku, da mu ne, da ne sunce na glavu. Ili neko ko bi našao neko drvo, ako bilo drvića, otišao bi po drvo. A, u tekstu se kaže da su oni koji su postili zbog vrućine i žeđi, znači sakatolar, znači kao da su pali na zemlju. Prilijepili se za zemlju. Zbog vrućine i zbog žeđi. Nisu mogli ništa da radi, da se dignu. A onda su ustali oni koji nisu postili, kaže pa su napravili nastrešnice. Znači e, vrste šatora. Napojili su deve i činili su hizmet svojoj braći ostali koji su postili. A onda kada je to vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta su uradili? Eh, kako su napravili hizmet čitavoj vojsci, ti koji nisu postili, eh, pojasnio je da u stvari njihov postupak je bio vrijedniji i bolji od onih koji su postili. Pa je rekao dehebel mufti runa leon bil Postači, eh, ne postači su danas uzeli nagradu. Što će kaže? Znači, naravno, oni koji su postili imaju nagradu, ali ovi koji nisu postili imaju veću nagradu. Dobili su sa ovakvim ponašanjem veću nagradu od onih koji poste. Hadis uglavnom, e, sa hadisom se dokazuje dozvola, dozvola musafiru e, da posti i da ostavi post u tog putovanja, jer jednu i drugu skupinu poslanik sallallahu sallam njihovo ponašanje potvrdio. E, također hadis ukazuje na to da, da ashabi nisu bili u nekom sjajnom stanju, u smislu da, da su bili u nekoj vrsti neimaštine a išli su u džihad, pazite, išli su da se bore na lahom putu, u džihadu. Jer opisuje se njihovo stanje, znači to da, da je neko se sprečavao da sunce sja u njeg sa rukom, a drugi sa, digne odjeću iznad sebe. Znači nisu bili uh, u idealnom stanju u smislu da su bili dobro opremljeni. Uh, čak ni odjećom, znači. Uh, a išli su da se bori radi vjere. Što znači nije ispravno kod nas da razmišljam, kažem čekaj, mi, mi, mogli da se borimo, da vodimo, a oni, oni ovaj, borba, vi znate da je poslanika sa borba njegova trajala, znači jedan period je trajao jedna vrsta obrambenog džihada, a drugi period e, takozvanog napadačkog džihada, radi davi, džihad radi davi. A radili su to u stanju, u stanju neimaštine i slabosti. Misli se tehnički. Sa strane i metka tako da to nije izgovor muslimanima. Izgova, e, muslimanima je najbitniji motiv, moral, razlog zašto se bori. Hadis ukazuje na to da je činjenje hizmeta braći muslimanima ili porodici ili rodbini, da je to od vjere. Da je to u stvari odlika, e, odlika e, veličine, muškosti, pohvalnih osobina, jer su to radili prvaci ovog umeta, ashabi. Za razliku od onih koji se pojave unutar muslimana, unutar muslimanskih sredina, pa se uzoholi, pa neki određene poslove neće da radi. Što nije od islama, da neko kada dođe da kaže da on na nekoj funkciji, na nekom položaju, pa neće da radi poslove za koje misli da su mizerne. U stvari, on bi prvi trebao biti da onaj koji, koji pristupi tom poslu da radi bude primjer drugima. Da se tako ponaša svejedno bilo da, skloni smeće, da očisti, da predvodi ljude u nekom poslu, a ne da bude kao osoba koja stane sa strani, da neko drugi za njih radi. Jer e, praksa poslanika sallallahu alejhi i ashaba bila u tome da znači nisu pravili e, razliku između ti neki e, da su pravili kaste među ljudima. Ima skupina koja ne radi ništa i sjedi i drugima naređuje, a ovi su drugi njihovi izmečari i čiste i rade za njih. E, u ovom hadisu je potvrdilo da je e, oni koji nisu postili na putovanju, da je njihova e, vrijednost njihovog rada, da je vrijednija, vrijednost njihovog ponašanja u ovom slučaju bila vrijednija. Zašto? Zato što su znači, spojili, spojili između tog, između tog hizmeta pomaganja, a pogotovo što su bili na putovanju, na putovanju gdje su išli u džihad. Pa time što su oni, znači, e, pored fajde što su oni iftarili, e, sa ulaganjem tog truda, izmetom svoje braće muslimana postača, postigli su veću nagradu, veću nagradu od onih koji su postili. A mi smo već do sad rekli da ovaj, jedan stav učinjaka je to, ako su osoba na putovanju, i teško podnosi putovanje, da je, e, znači ono mišljenje da je bolje ta da ne, da ne posti. A drugo mišljenje ono, znači ako je na putovanju i lagodno mu je putovanje, da je tada bolje da, posti. Znači jedno od onih ovaj, poznati mišljenja, prošli put smo govorili o zalaženju toga šta je bolje, šta je vrednije. Znači osnova ispravan stav je da je dozvoljeno i postiti i ne postiti na putovanju za vrijeme Ramazana, ali razilaženje kod toga šta je bolje, šta je vrednije od toga dvoga, a hadisi su, ovaj, prividno ima kontradiktornost među njima, u stvari ta e, kontradiktornost je prividna. Dobro, otprilike to je to to je to, znači, pa, naravno, ovaj pardon, ovaj hadis ukazuje e, da islam posjeća ljude na, na, na, na djelovanje, na rad, na ostavljanje e, ljenosti, Eh, da, osoba može da eh, dobije nagradu, da radi nagradu i običnim dunjaličkim poslovima, da ima nagradu kod Allaha Đelešanuhu, a ne da u stvari Islam poziva na to da se osoba prepusti i badetu, klanjanju, učenju Kur'ana, a da, se ne posvijeti, da ne radi eh, stvari koje su vezane za dunjalički život, jer sa onim dunjaličkim stvarima koje se radi u osnovi za dunjalog, može se za, na, za rad nagrada kod Allaha A to ukazuje ovaj hadis u stvari jel, e, muslimani su poznati, civilizacija islamska je poznata kroz istoriju početku islama da, znači, e, da je bila ona koja oživila, oživjela i, tehnički i tehnološki razvoj kada, se, kada smo muslimani širili u širom svijeta, znači u poznati zemljama koje su bile osvojene ili zauzete. E, da, da bili poznati u svom civilizacijskom napretku i tehničkom napretku, tako da kad su došli ni krstaški ratovi, da su zapadnjaci u stvari u toku preuzeli mnoge, stvari od muslimana, taj tehnički i tehnološki napredak koji je bio kod muslimana preuzeli, odnijeli u Europu, e, okoristili se od muslimana ili ukrali neke, stvari. Znači, neki, mnogi stvari nisu poznavali uopšte, jel, e, sa strane tog nekog napretka civilizacijskog, tehnološkog, tehničkog. Dobro.